Sarako zabeza bat itera bor demenda, ilerreko ikasleen galdera irantzuteko. Egunoan? Baizuri ere? Joanes etxe beste. Zergaitik hain luze izan da pilota sarea ezartzea. Ah, galdera bulita hoi. Manatu du eta ezpaita behalakoan ailatu. Ordua, ailatu eta gero muntatu artean, gantza igu demora pixkat. Luze atxuan duzu? Bai. Oino gaztea zaik zu behira duten eta asti ertzen zu. Telio albarrez. Gurago ematen ahal duzu ikastola eta etxearen artean den esia. Ah, hura. Bagre gero proietuare bada, pixkata onditzeko, orduan denak batian egin die. Ez da bihago izan izan, baina denak batian ah. karkulatu da itia. Norako onditzea? Horren izan die, eh, iru, iru lau gehiago, proietuada, partikatzeko, ba, pixkat eskola publikoa egine, eh? batean. batian. Eizko? Hoi, ondien enderatio, ege? Eh. Oiztutzu ezuek pentsatuko. Lehen mailen, eh, entziatuko ga epeuntan, mandatuntan itia? Mila esker, beste galdera otoi. Lutsi iribaren, zergatik ez duzu eskaintzen aste azken goiz bat xerako bestetan. Ah, zuen dako? Bai. Ah, ateko? Bai. Uste duzu guen baitan den bakerrik? Bai. Seur? Ah, merba froatuko du orten, ez da Hora, galdera ofizialki egiten sumetituko du uh, eh, Oskatuko du, ikusiko du. Idatzi bertzinuk, nuke? Mila esker, ondoko galdera otoi. Idoiak burua, zergatik beste eskolarekin bazkaltzen dugu. Leku gutxi dugu, ahabots haunitz da. Bertziekin itia, gaineko eskolaekin itia, denak zerrata gazizte, eh? Batzuek ikastola, bertzie gaineko eskolan, eskola publikoan. Gero leku haina, babistan dena, leku gehi xo behar ditakela, itu Horan entxiatuko horretan, eh? Oian alfaro, zergatik neguan ez da igirilekoa tapatzen eta berotzen. Eh, idei hona huzu, baino, gostatzen da, azkarki, jada tapatu gabe eta berotu gabere, ere, da azkarki pizina bat. Horan bada, dunianen, ben, saran oino ez da, ez du menturatu oino proposatzia, interesgarri alitake, baino, ba hauniz gostatzen da. Ololare gostatzen da, diru, diru hauniz. Uh, eh, just, adez plastikezkoa edo uialezko feg, zerbait hola. Ba, itena iten alizke, baino e, ikustu zu mezala e, etxeak, etxe dejati esaran. Mm. Etxe da jen biziza zu Etzi nuke nahi belazko zerbait zerbait ondoan. Orduan, plazane, pizinoi plazan da, eta behar da, itekota merliteke lehio derrain, Ez belazko atpenalitake. Eta behar ba, oi, zuen, zuen desafioa izain da gazteen nahi, Saran eginen dute lur behi ondoan orpe, fe zantruk bat. Bai, bihar da etzi hasiko da. Zer izanen da bertan. Denda bat, guai eh, komerzial ez da tiki da, guai bezala nahi behuzu, guai den ikpeti kazino bezala oi, behin ondixo, eta bolainer bat ondoan, pastiza gileatzukin, pastiza ginentuen batekin. Mila esker gure galdera irantz eta unat jinek. Mila esker Adio. Rádio